บุ๊กทู สามสิบสาม ทรีเด็กทรี ที่สถานีรถไฟ en la s t a z i o n e รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Kiam forveturas la sekvanta trajno al Berlino? รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Kiam forveturas la sekvanta trajno al Parizo? รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Kiam forveturas la sekvanta trajno al Londono? รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ Je la kioma horo forveturas la trajno al Varsovio? รถไฟไปสต็อกโฮล์มออกกี่โมงคะ Je la kioma horo forveturas la trajno al Stokholmo? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ Je la kioma horo forveturas la trajno al Budapeŝto? ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ Mi ŝatus bileton al Madrido. ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะมิชาตุสบิเลตันอัลปรากดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะม Mi ŝatus b i l ต t o n al b e r โนรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะมลาทราย r a อัลเวนอส o อนเ v ียโนรถไฟถึงมอสโกเมื่อไหร่คะ Kiam la trajno alvenos en Moskvo? รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะ Kiam la trajno alvenos en Amsterdamo? ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ Ĉu mi devas trajno ŝanĝi? รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ De kiu kajo la trajno forveturos? รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะชูเอสตัสดอร์โมวากอนอันลาทรายโนดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะมิชาตุสอุนูดิเรกตันบิเลตันอัลบรูเซลดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะมิชาตุสอัมบาวดิเรกตันบิเลตันอัลโคเปนฮาโก ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ Kiom kostas loko en dormovagono?